शरीफ़ां के घर छोड़ क़यामत हे शरीफ़ां देर छो जाम क़यामताल कुमरा कयामत हे शरीफ़ां दे के ਤੋਂ ਉਡਨ ਤਾਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਿਆ ਕੀਤੇ ਦਰਖਤਾ ਤੋਂ ਉਡਨ ਤਾਇਰ ਉਹਨਾਂ पर ਦਸਣੀ ਦੇ कदम कांदे मारे जंदरे करां मारे जंदरे कदम चावा चरी फांदे किथे घर छो तुर कयाम